Sveiki, atvykę į Marius. Kalba į mikrofoną vienas pats. Užčiop golimas, užčiop golimas, eik čia. Eik čia golimas. Eik, sak, užčiop skiaulę. E, čia aš, čia aš Marius. E, vėl kalbu į mikrofoną. Nebijokit, neišsiaiskit, viskas, viskas normaliai. E, šiandien aš galvojau, jau senai girdėjau apie tokį kažkokį čiūvą, kuris Visų pirma, noriu pasakyti, kad sugebėjau padaryti taip, kad galėčiau įrašinėti balsą ir žiūrėti video. Tai šiandien žiūrėsiu video ir, ir sakysiu, šnekėsiu. <laughs> Kizabys. Ane? Tai va čia prieš, e, <clears throat> prieš keletą dienų man aš girdėjau kaip kažkoks čiūvas per X faktorių, kuris turi, kaip tas dalykas, strating kuris šneka, va, va, va, taip, taip, taip, taip. Ir kad jisai, tipo, dainuoja ir repuoja, tai aš pastebėjau tokį dalyką, kad jeigu pasakai, kad esi neįgalus kažkuom, tai automatiškai jo, jo, tu esi neįgalus viskas. No question about it. Tai, <clears throat> koks ačiū vardas be? Ir kaip tas dalykas vadinasi lietuviškai? pamiršau. Uh, X, X faktorius ten? Aleksas? Taip, pažiūrėsim, ar ne X faktorius ten. Jo, šitas, šitas bičias. Aš mačiau jo snuki. Buvo per Delfį, kaip jis tipo verkė. Pažiūrėsim, ar jis iš tikrųjų yra strateris. <laughs> kaip, kaip vadinasi dalykas, aš bandau atsiminti. Taip užstrigo. Kaip erzina, kai išstringa žodžiai. bla bla bla bla bla bla. Lose yourself. Kaip tas dalykas vadinasi? Mikčiojimas. Va, jis mikčioja. Tai aš e, nežinau, aš turiu šiokių tokių įtarimų Nors nemačiau nei video, nei negirdėjau visiškai, ką jis ten, kaip jis ten ką daro. Tai, tai nežinau, gal jisai, aš, aš taip sėdėjau, ten tėvai išnekėjo apie tai, apie jį. Ir aš taip juokais pasakiau, ha, gal jis, gal jis iš tikrųjų nemykčia, ne, ne, ne bet jis vaidina. <laughs> po to pagalvojau, hm, gal iš tikrųjų to iš jums Bjork, užsičia Bjork. Ir dabar kuris yra iš šitų pirmas jo, kai jie atrinko? X faktoriaus stebuklas, vykščiantis Vilnietis. Čia? Aš nežinau iš tikrųjų. No research done. Jūs galėsit girdėti irgi viską kartu su manimi. gatvėje brasdinančius gitarą. Tačiau yra viena išskirtinė aplinkybė, dėl kurios Alekso dainavimas Aha. Mhm. yra ypatingas. Aš jau mikčioju nuo pat mažens. Aleksas neprisimena, kada ir kodėl pradėjo mikčioti. Nu, ok, atrodo disabled, atrodo. Jau, jau, jau pliusas yra ant veido. Uh, ta prasme, neįgalumo pliusas. Jis atrodo kaip neįgalus. Žostkai. Mm. Nu, gdada. Aš norėčiau, kad jis daugiau pašnekėtų. Kiek trunka šis video? Eik tu nahu 10 minučių. Pizdėt. čia tas stebuklas, kad kai jisai dainuoja, girdi muziką, jis nebemikčia jo. Žinot, nežinot, gal žinot, bet dabar jau žinot. Aš teikiu jums informaciją nemokamai, kaip ir Delfė. Turiu pasakyti, kad kol kas, kol kas mano mintis apie tai yra uh, tokie, tokie abiva, ab, ambivalentiškos. Va, man, aš blogiau šneku ne, už jį, jis geriau už mane sakinius sako tai. Tai, tai, tai, tai, tai žiūrim toliau. jis parodė gestą su ranka. Nežinau, ar jūs girdit, iš tikrųjų būtų gerai sužinoti, ar girdit ar ne. Bet turėtumėt girdėti, manau. Aš geriau būtų garsiau, kad girdėtumėt, bet kas čia toliau vyksta, žinom. Aš nieko nežiūriu, koks aktorius be. Ne. Tai Sėkmės tau, tu viską žinai, scena tavo, jeigu tu duodi savo instrumentui vardą, tiesiog, nežinau, šitas nugar neaišku, ble. Aš tik jėkauju, aš nesu tikrai, toks agresyvus iš tikrai. Jis tokia intiksa. Ką mes čia turim? Mikutavičius, uh, Samas, tas Duhiuks. Kas ta iš čia gal? Kas ta šalia? Šalia Mukutavičiaus? Čia džiazu? Jūs esat Vilnietis? Jo. Kuriam rajone gyvenat? Žvėrynė. O, o gražus rajonas. Toks gražus, kaip kalba žmonės. Štai niekada nebuvęs. Niekad nebuvo žvirinė Mikutavičių. Ta paleido iš žvirino. <laughs> Čia džiazu, ja? Ar ne? Nežinau aš. Aleksai, aš galiu paklausti jūsų tiesiai. Jūs, jūs mikčiojate šiek tiek. Jo. Ir kaip jums gaunasi dainuoti, kai mikčiojate? Nežinau šitą. Na, pirmin, parodykit. Давай, поворик. Поворик. Disabled guy, come on. I believe in you. You have extra points because you're disabled. 18 metais bedarbis. Fuck you, Avast. Куда русочка? Dus het is ook nog zeker, als je het is, Verino. Ja, ik heb paasje es, es, es, es, Hymie yra muzika. Muzika. O tu galėtum dar ką nors mums? Jo, Aleksai, aš kažkokią kitą dainą. Gal anglišką turi? Galėčiau. Samuel sugauna suskustinės. Ten liko penki plaukai ant galvos. Aš esu, beje, aš esu repo elitas. Aš nerepuoju, bet aš žinau viską apie repą, išskyrus. Viską žinau absoliučiai. Uh, todėl aš vertinsiu jo, jo repavimą, jeigu bus blogai. Aš žinok nežiūrėsiu, kad tu esi disabled, bitch. Šau verslas. Not amused kol kas. Bet čia ne jisai repuoja, jeigu ne, ne, nematėt, tai čia ne jisai dar repuoja. Ir čia nerepamas, bet tai. Sakau, kad žinau viską. Aš que kad tas MC'ins, aš galvoju, kad tas freestylers, So disappointed. Nežinau, aš man atrodo pagavau idėją. Bus keturi taip, mane. Mhm. Nesvarbu, kur aš įperėjau jisai. Gerai, pagavau visą tą reikalą, kas čia vyksta. Nežinau, iš tikrųjų sunku dar pasakyti, ar jisai iš tikrųjų, ar jis čia vaidina, ar ne. Pala, labai pašnekmas ir beskis šnekėtų. Fuck, traukis, ble. Gerai, Aleksai. I've got my eye on you. Jei pasakė be problemų. uh, <laughs> man reikia tą pažiūrėti, kai jisai susišyko. Tai va, berniukai ir mergaitės, jeigu turite problemų su kom nors, būtinai eikite į talentus. Ir jeigu pasirodysit pusę velnio, tai jūsų tas pusę velnio pasirodymas, pavyzdžiui, penketui, šešetui, iškils iki devyneto aukščiausio lygio. Nu, davai, akapelą iš atrių dainą, kiek supratau. Ar kažkas tokio, be muzikos. Jis sakė, kad jam muzika yra pagrindinis dalykas Все. Aš lėkiau. Mes labai arti, Mes labai toli, mes labai žemai, o labai aukštai. Bet išgert dar norėkim. Aš ėjau kalnais, aš ėjau žemę, skridau ir dangumi. Dėl tavęs, dėl tavęs tokios, kokios nebuvo niekada. muzika, tau yra lengviau, e, lengviau ir ne, užsi, užsirašyti. Žymiai. Žymiai. Iš karto tave užveda, ne? Nežinau. Nu, tiesiog išgirsti, man, nu, viskas ok, suprantu. Iš, iš kitos, iš tos techninės, žinai, su, suvokimo pusės labai įdomu, kaip viskas vyksta. Mums uh, iškyla dėl tavęs klaustukų, ar todėl norim pamatyti tavo namų darbą. Ką Aleksai paruošęs? Super. Važiuojam, Aleksai. Iškvėpk ir pirmiau. Man dar aš nuobodu. Aš vaizduoju, kaip jums turėtų būti nuobodu. Aš tiesiog sėdžiu ir žiūriu. One shot, come on. One opportunity, man. Yeah. Ripavimas nėra amazing skillas. Nėra amazing skillas ripavimas. Amazing skillas yra e, freestylinamas. Okay? <laughs> Aš irgi galiu išmokti žodžius ir parepuot. Lose yourself, ne? Lose yourself. Lyrics. Bet kaip aš be byto repuosiu? <laughs> Aš negaliu. Man atrodo, aš žinau, aš, ponai ir ponės, aš jau žinau, koks bus sekantis, sekanti parodija. Motorovou ženou. His pounds is many, knees are weak, arms are heavy, there's more burnless man already, mom spaghetti. What the fuck, ch- ch- His palms are sweaty, knees are weak. Rigbita. Kaip aš be bito repuosiu. Aš, aš, bitas. Для чого, для чого? Щоб напив хіп-хоперс, не реперс. хип хоп Give it. Yeah. О. Yeah. His palms are sweaty and knees are weak. Arms are heavy, there's vomit and sweat already. Mom's spaghetti. He's nervous, but the surface he looks calm and ready to drop bombs, but he never. Мам, те, короче, грав в ронгу и бля. Šis pro. Visi, visi tie mėnesiai repo muzikoje man, man, mane įkvepia repuoti ir aš galiu tai daryti be jokių problemų. Nežinau, kaip čia su juo viskas yra. Einam į Alpha. Alfa LT. Ką tik pavalgiau. <sighs> Kam aš turiu? Žinias verslas, sportas, pramogas. Pramogas, be abejo, kad pramogas po draugo nužudimo Vita Jakutienė guodžia mama, gyvenimas baisus, mes stiprius. O, kas per beveik 20 žolė papytė skaistė, kokių problemų aukšta augiams merginams kyla nešiojant aukšta kulnius. Metų diskusija vadinama suknelė pasaulio prekyboje, o oh my god, stot suknelė. Kaip, kaip visada naujienos apie pramogas yra completely worthless. Tik tą bičią praleido toliau, ne? Biški nesažininga kitų, man atrodo, dalyvių atžvilgių, nes turėtų būti atskiras X faktorius. Koks nors. Koks nors uh, neįgaliems. Mikčiojantiems žmonėms. I b- believe I can f- f- fly. I, I, man reikia muzik, muzikos. Aš beveik lygiai taip pat kalbu iš tikrųjų. Net nežinau, ką aš čia dariau. Skamba taip pat, kaip aš, kaip aš šneku normaliai. Tai aš jį suprantu. Aš irgi, kai dainuoju, atsiveria mano vidinis balsas ir turbūt jisai dainuoja, o ne aš. Oh, <gasps> aš viską supratau. Jam atsiveria vidinis balsas ir jis dainuoja per jo gerklę. Jis pats užsičiaupia ir jo vidinis balsas dainuoja. O vidinis balsas nemikčioja. Aš ne, nepažįstu mikčiančių žmonių išskyrus save. Tai pažiūrėkim. Stratering. Guy. <laughs> Kaip. Uh, O, America's Got Talent turi irgi tokį bičią. Pasirodo. Oh, Howard Stern. You piece of shit. How you doing up there? doing okay? Yeah, yes, my name's Drew. I, am a comedian. A comedian, okay. and uh, what, when did you start doing comedy? four, four, about four years ago, I, I, I did, I didn't want to uh, always do com- comedy, but uh, I had a, I had a sports, sports injury. That's, that's, that's why I talk, talk like, talk like this. Almost four years, years ago, I was on a. Mm-hmm. Блякитный дом. Эк, кто нахуй. Я говорю, кто сидит, висит, что шубда. Пиздец. bent jau pakvepuosiu. Nu, ok, bičias turi dalyką ir jis naudoja jį kaip savo, jo, savo jokelių pagrindinį bairį. Bairį! Nieko absoliučiai naujo, nieko įdomaus. Uh, lame. Lame. Aš nežinau. Ar kas, ką reiškia, jeigu ateina į X faktorių čiūvas, jis dainuoja, nu, normaliai, pavyzdžiui, tam Aleksui aš duočiau kokius gal penkis uždainavimą ir gal šešis už repavimą. Jis padaro tą reperio balsą. Juk man man kamas man. Ne, čia, ne, čia nėra pamo balsas, čia aš tiesiog man užėjo kažkas. Uh, epilepsijos priepolis čia buvo. Tai aš praradau pusę smegenų, nebeatsimenu, apie ką aš ką tik šnekėjau. Tai, sakykime, čiūvas dainuoja normaliai, tai vidutiniškai, bet jisai uh, yra jo tik pusė. Ką tai reiškia? Kokį tai duoda mums um, ap, nu, ta prasme, na, nežinau, ar taip sąžiningai, ar taip, bet jisai, jis gauna ekstra taškų už tai, ta prasme. Tas dalykas, kuris kurio jis neįsisavino, kuris tiesiog yra pas jį. Know, sounds wrong to me. Kokias antraštės šiandien Delfi. Studentų bendrabutėje sautė iškrypelis nuogas slapta stebėjo merginos dušę. O ne! Jeigu mane kas nors stebėtų dušę, aš padaryčiau helikopterį su bybė. Ai, bet čia moteris, tai jos nelabai gali tą padaryti. Tada visiškai suprantama į Delfį kreipėsi išsigandusios ir sutrikusios. Ir sutrikusios Lietuvos edukologijos universiteto LEU studentas, LEU LEU studentas Vedrabutė, kuriame jos gyvena, lankėsi nepažįstamasis nuogas, stebėjęs besimaudančias merginas. Nuogas. Jisai nebuvo nuogas, kaip suprantu. LEU Vedrabučio skyriaus vedėjos dalios visotskienės teigimu, toks atvejis tikrai buvo užregistruotas. Dėl jo pradėtas tyrimas policijoje. Baisu. Gerai, tai sakykim, čia buvo pasakyta jau mane ir ką, ką dar būtų galima pasakyti apie tai, apie visą šitą reikalą. Čia yra daug parašyta apie tai. Pažiūrėkime tas mini antraštis. Merginas stebėjo nuogas, nuogas pasislėpęs gretimoje kabinoje. Uh, nieko naujo nepasako pasirodo ne pirmą kartą, o išgazino ne jokais, nežino ką daryti. Įtarė, kad taip pasielgti galėjo bendrabučio gyventojas. Budėtojų kalties kol kas neižvelgia. Aišku, reikia automatiškai kaltinti kažką, kitką. Vienos aukos neužtenka. Ačiū keturios aukos. Pagal, pagal šitą straipsnį ar kiek kitam. Nepasakyta kiek. Begalybė. Aš lygiai tai padaryčiau. Aš dėl to ir nestoju iš tikrųjų. Išryškėja spragos sistemoje, jo, jos ir išryškėja visokie dalykai po to. Yra buvę ir anksčiau. Nu. Man atrodo, kad kiekvienas žmogus pasaulyje turėtų nusifotkinti save visiškai nuogas iš visų pusių. Uh, dar atsigult ant lovos, paprašyti, kad jo, šikn, jo, jo arba jos šiknaskėlę nufotkintų ir visas nuotraukas padėti internetą ir tą puslapį turėtų žinoti į vieną puslapį. Ir tą puslapį turėtų žinoti visi pasaulio žmonės, netgi tie, kur Afrikoje gyvena. Nigeriai. Ir kad tiesiog nebūtų jokių, o ne, o, mes paplatinom šitos žymybės nuogas nuotraukas, Ir ten po to, pohui, koks skirtumas? Aš niekad, nes, niekad nesupratau šito dalyko. Aš galėčiau duoti savo bibio nuotraukas, jeigu norit, visiems galiu atsiųsti. Man visiškai pohui. Koks skirtumas? Ir po to prasideda visokie tokie dalykai. Jo, biš, gal krypi, kad jisai žiūrėjo, bet jis bahūras. Viskas. ir du kompus, be. Reikėjo man naudoti du kompus, kad galėčiau klausyti, žiūrėti video. Ir. Ir e, šnekėti. Aš šiaip galėčiau šnekėti ir į tą laptopą šūdiną mikrofoną, bet tada viskas kalbėtų daug maž taip. Jūsų turite pasakyti, kad šiandien nesu. Todėl visa tai yra tik dėl jūsų, iš tikrųjų tai ne. Aš norėjau, kad paklausytumėt vieną video, kaip jis vadinasi, Vegan Vagina. Galit pažiūrėti po to, aišku. Bet čia ant, ant, ant garsiakalbėina. Man šiaip gan pohui. Shut up on hour. Sexy Surprise for Adult Vegans. Aš iš karto prasuksiu iki vidurio. Garsų nu, net nelabai bėra. Žodžiu, aš tik duosiu jums paklausyti, ką šitas bičias sugalvojo. Haha. What you can do is put your, your laptop uh, between your legs, and you can fantasize that instead of me licking the air, I am licking your vagina. You can get your fingers a little moist, oh, yourself, and pretend that it is my tongue that is touching you. Kad jūs tik matytumėt, kaip jis atrodo. Well, Pabandykite įsivaizduoti, jeigu nematėte dar šito video. Pone ir ponės. Bet jis ten kažką sako, kad jeigu esi bahūras gėjus, tai tau nelabai tinka šitas video. Iškit gal. Mhm. this video, it'll be like POV, points of view. So you But the world is so very Jesus. It's basically going to be a video of me licking and whoever you are and whatever part of your body you would like licked, you can fantasize that I am licking that part of your body. It's all good for me. Let me get a little sip of my green smoothie. Šitas bičias yra veganas, kaip jau galbūt supratote. Jis atrodo ne kaip veganas, jis atrodo kaip nark... kaip dachoja heroino. Pala, veganai gali heroiną pist. Nežinau. Tai va tiek šiandieną. Kitą kartą požiūrį užnekė daugiau dedu ranką ant knygos Satano ir pažadu, kad šnekėsiu daugiau. Žiūrim į antrą monitorių. 31 minutė. Daugiau nei reikia. Ačiū, <laughs> <laughs> kad klausai. Ačiū, kad klausai. Gorema tik pasakyk atsveikinimą. Ačiū, kad klausėte. Yeah. à